بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نيلelea رسالة كن سلفيا على الجادة يا شيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى قال وقال في الخطاب نفسه يقولون إننا وهابية والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على إليا كوليزيا خطاب يا مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز عبد عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عليه السلام katika barua aliyoitoa katika haji ya mwaka 1365 min alhijra aliposema innani rajulun salafiyun wa aqidati hiya salafiyah التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة mimi ni salafi na itikadi yangu ni ya usalafi ambayo amshi bimuktadhaha na kwenda kwa madhumuni yake ala alkitabi wasunna juu ya Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema katika khitabu yake yaquluna innana wahabiya wanasema sisi ni mawahabi walhaqiqatu annana salafiyun lakini uhalisia ni kwamba sisi ni salafiyun tunajinasibisha na salafu salih muhafidhuna ala dinina sisi ni wenye kuhifadhi dini yetu wanattabi'u kitaba Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam tunafuata kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam walaysa bainana wa baina almuslimin إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حقنا بين يتو نبين وإسلام اسبقوا كتاب تع الله نسنة زمتمواك صلى الله عليه وآله وسلم يلكون خطاب يهويو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله يقول الشيخ فالمملكة قامت على الإسلام الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة المملكة العربية السعودية إمسمامة جوية وإسلام وحق Uislamu uliojengwa kwa kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kuwafiki ufahamu wa watu wema wa ummati huu walidha ittasamat siyasatuha bilhikmati waladli ndio maana siasa yake mamlaka imesifika kwa hikma na uadilifu والتسامح مع المذاهب الفقهية المعتبرة نتسامح kusamehe pamoja na madhehebu za kifiki zinazotegemewa au zinazozingatiwa siasa ya mamlaka la Arabia Saudia inakwenda kwa hikma na uadilifu na pia kufuata madhehebu za kifiki zenye kuzingatiwa وبناء على هذا فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكزنجتيا هيلو ونفونزي وكليات الشريعة كل مملكة العربية السعودية ونصوم فقه زما إمام وأن ووتي أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حسا حسا جامعة إسلامية بالمدينة النبوية ونصوم مذهب هزو قال لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية sababu khilaf tofauti baina ya madhehebu hizi si katika upande wa aqida itikadi isipokuwa katika upande wa furu'ul fiqhiyya masala ya kifikri lakini upande wa itikadi hawajatofautiana hawa salaf hawa ni katika salaf ambao tunawafuata hawajatofautiana salaf wote katika sala lolote katika masala ya aqida wametofautiana katika masala ya fiqhi naam masala mengi ya kifiqhi yana ikhtilafu lakini masala ya itikadi hakuna ikhtilafu kwa hawa salafu يقول الملك عبد العزيز يرحمه الله والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح hili ambalo tunakwenda juu yake ni njia ya hao watu wema waliopita wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu hatumkufurishi yoyote isipokuwa yule ambaye amekufurishwa na Allah na mtume wake wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu hatumkufurishi yoyote isipokuwa yule aliyekufurishwa na Allah na mtume wake وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح ولا نؤيد بعض المذاهب على بعض فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا walaisa min madhhabi siwa madhhabi salafi saleh sisi hatuna madhehebu yoyote isipokuwa madhehebu ya watu wema waliopita wala nuayidu ba'd almadhahibi ala ba'd hatutilii umuhimu na kuyapa nguvu baadhi ya madhehebu kuliko baadhi nyingine kwani Abu Hanifa na Malik na Shafi na Ibn Hanbal Ahmad Ibn Hanbal wote hawa ni maimamu wetu intaha kalamu hadha al-imam maimamu wanne wote ni maimamu wetu na tunazingatia ijtihadi zao hatuaid madhehebu fulani kuliko madhehebu nyingine lakini maimamu hawa wanne wote wamesema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi hadithi ikiwa sahihi ndiyo madhehebu yangu kwa madhehebu yetu madhehebu ya salafu saleh ambao niyo hawa hawa maimamu wanne ni katika hao salafu saleh ambao tunafuata kwa tunafuata madhehebu ya hawa salafu saleh kila jambo ambalo lina dalili sahihi ndilo tunalofuata ndiyo madhehebu yetu maneno ya huyu almalik عبد العزيز آل سعود رحمه الله قال وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام هاني من إنه مزوري أما ينمثل نكوكلش معنى صحيح يو سلفية أما ينديو معنى صحيح يو إسلام السلفية ديو إسلام أولي صحيحي uislamu ulioletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam usalafia si dhehebu jipya si madhehebu mapya usalafia ni uislamu sahihi ule ulioteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام كان يكاتي الزبوشو وإسلام وجبلة من المملكة العربية السعودية na dawa salafia hususan unatiliwa una, iftira mambo ya kuzushwa mambo ya dhulma wa tashwihi na kutiwa katika ubaya kuchafuliwa dawa wa qalbi lilhaqaiq na kugeuza uhakika min qibali ba'dhi sasa walkutabi lgharbiyin almuadina lilislamu wa baadhi ya viongozi na baadhi ya waandishi wa kimagharibi walio na uadui kwa Uislamu, ndio wanaochafua, wanachafua dawa salafia, wanachafua ad-dawla المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والسنة wanachafua dola hilo na dawa salafia hasa والذي تقف الصهيونية وراءهم والذين تقف الصهيونية وراءهم نوالي أباو ما يهودي ونسمام من ياو نكوى أمريشا ما دويو إسلام والي وليو نما ما يهودي ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان ونسمام ناو katika dhulma zao na iftira yao uongo wao man taathara bihim aliyeathirika nao maadui hao fi baadhi lbuldan katika baadhi ya nchi kila walioathirika na mayahudi kila walioathirika na e, siasa za kimagharibi ndio wanaofanyia uadui uislamu na kuichafua dawa salafia na dola lile la mamlaka arabia saudia hususan قال الشيخ وما أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل pamoja na kwamba dawa salafia iko mbali na inavyokuwa ya kukufurisha iko mbali na kukufurisha watu na kuwatia wengine katika bid'a na kuwatia wengine katika umaasi bila dalili dawa salafia haimkufurishi mtu isipokuwa kwa dalili haimtii mtu mtu katika bid'a isipokuwa kwa dalili haimfanyi mtu nifasi isipokuwa kwa dalili haifanyi hivyo kwa dhulma ni kwa dalili kwa hiyo wama anna da'wata salafia hiya ab'adu ma yakunu 'ani at-takfir والتبديع والتفسيق بغير دليل وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف في دعوه سلفية إكمال نغلو كفتك مباكا إلا أن هذه الدعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيها إسبقوا دعوه هي نكبركيوا إمتليوا نكغنمزيوا مامبو أمبايو هايامو mambo ambayo hayamo katika dawa yamewekwa katika dawa kwamba dawa salafia iko hivi dawa salafia inafarikisha dawa salafia inafanya hivi dawa salafia ya kufurisha dawa salafia yubaddi lakini sio wanusiba ilaiha man laysa ala minhajiha pia imenasibishiwa dawa hii vitu ambavyo si katika njia yake si katika manhaji yake mimma shawaha jamalaha katika mambo ambayo yalichafua uzuri wake da'wa hii wa ghayyara haqiqataha mambo ambayo yamebadilisha uhalisia wake wanafara minha na ikafukuza watu kuchukiza watu dawa hii kwa mambo ambayo imetiliwa dawa hii na haimo hayamo katika dawa wazahada an-nasa fiha ikawafukuza watu ikawafanya watu waipe mgongo dawa hii kwa mambo ambayo imetiliwa na kuchafuliwa dawa hii lakini hakuna anayekufurishwa isipokuwa kwa dalili hakuna anayefanywa ni mubtadi isipokuwa kwa dalili hakuna anayefanywa fasik isipokuwa kwa dalili قال وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك katika e, sababu za dhahir ambazo zilikuwa ni sababu katika hiyo katika hilo la kuzuliwa da'wa hii huwa wujudu aljamaat alislamia alhizbia almuasira almutaathirati bifikri alkhawarij katika sababu za dhahir zinazosababisha da'wa hii ichafuliwe hivyo kupatikana jamaati islamia alhizbia vikundi vingi vya uislamu vya kihizbi vilivyo vilivyomo sasa hivi almutaathirati bifikri alkhawarij vilivyoathirika na fikra za kikhawarij hivi ndivyo vinavyochafua dawa hii na kuingiza katika dawa hii mambo ambayo hayamo لكون بعض رموز وقادة ومفكري هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات kwa kuwa baadhi ya ishara na viongozi na mufakiri wenye kufikiria wa vikundi hivi huwa vikawafik au huwa hao viongozi wakawafik manhaji salafi katika baadhi ya mielekeo yake katika baadhi ya mielekeo huenda ikawafik manhaji hii lakini mambo mengine wao wanakuwa kinyume cha manhaji hii au viongozi wao au wafuasi wao wanaweza wakawafik manhaji hii katika baadhi ya, ya mielekeo yake kukataza bid'a kukataza baulidi kukataza nini si wanawafiki jamaati jamaati hizi hizbia lakini mambo mengine wanayakhalifu mengi kwa hiyo hawa ndio wanaoichafua da'wa hii hawa hizi jamaati hizbia almuasira bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyya bali huenda wakasema baadhi yao kwa jina la usalafu وهم ليسوا كذلك hali wao si hivyo wanajiita masalaf pia wao lakini wao si salafiyin mimma ja'ala al-amra yaltabisu 'ala al-kathiri min an-nas katika mambo ambayo yamelifanya jambo hili linatatiza kwa watu wengi alladhina qad takhfa 'alayhim al-haqiqa dhanna minhum anna hadhihi al-jama'at salafiyyah hawa wanaojinasibisha na sunna wanawafiki baadhi ya mielekeo ya kisalafi kwa mfano katika aqida hawakhalif aqida hawa hizi jamaati zinazojiita ahlusunna hazikhalif aqida aqida ni moja na salafiyin wanafuata aqidatu salaf lakini manhaji zao ni tofauti na manhaji hii ya salafi saleh kwa wanafuata baadhi ya mielekeo ya, ya, ya kisalafu lakini kwa upande wa manhaji wao hawamo katika usalafia wanajiita kwamba ni ahli sunna bali wengineo wanajiita wao pia ni masalaf salafiyin lakini kumbe hawamo watu wanababaika hawamo wanababaika kwamba ni wapi wa kweli katika vikundi hivi ni wapi ndio salafiyin wa kweli sasa hawa ndio wanaochafua dawa salafia hawa salafia jadida wao wanajiita sasa hivi sasa hivi wao ndo wanajiita salafu sisi wanatuita salafia jadida wao sasa hivi wanajiita ndio salafiyin wakati miaka kumi iliyopita walikuwa neno hili la salafiyin pia wanaliona wanalichukia sasa hivi wao wanajiita salafiyin mshaona sasa hivi wao wanajiita ndio salafiyin sisi ni salafia jadida wakati miaka kumi iliyopita hilo neno salafiyin wao pia wanalichukia licha ya kujiita neno salafiyin pia sasa hivi wao wanajiita hawa ndio wanababaisha watu hawa ndio wanaobabaisha watu awamu wanababaika ni wapi wa kweli ni wapi warongo ndio maana Sheikh ulislam Ibn rahimahullah yaqul sharru lnas من تشبه بأهل الحق وهم ليسوا كذلك وتواوفوا سانا نيوانو وجفنانيشا نواتوا حق نواو سواتوا حق شر الناس من تشبه بأهل الحق وهم ليسوا كذلك إذا بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك مما جعل الأمر يلتبس على الكثير من الناس جنب أبال المفاجة جمهيلي لتتيزك وتوينج الذين قد تخفى عليهم الحقيقة وتوماو هجفتك وهكيك ظن منهم أن هذه الجماعات سلفية وقذنيك وهكيك kwamba vikundi hivi pia ni salafia au ala alfikri alwahabi au viko katika fikra ya kiwahabi kama yahlu lilbaadhi tasmiatuha bidhalik kama wanavyoona vizuri baadhi yao huviita vikundi hivyo hilo jina hilo la wahabi mahurafi wahabi ni kila anayepinga maulidi kila anayepinga maulidi ni wahabi kwa hiyo wanaingia hawa mahizbi kia katika jina la wahabi قال وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية ويوجستجاب هاو نوبيت بكل إبك حزبي ونبيت قبل جماعات سلفية الجهادية وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج vipi vikundi hivi vitakuwa ni salafia wakati vina khalif usalafi katika itikadi na kimanhaj wakaifa takunu jihadia vipi vikundi hivi vitakuwa ni jihadia والمعنى الشرعي للجهاد الصحيح للجهاد منتف عن هذه الجماعات وكتمان صحيح maana ya kisheria sahihi ya jihadi pia hayapo kwa vikundi hivi vipi vinajiita kwamba hivi ni vikundi as-salafia al wakati huyo maana sahihi ya kisheria ya jihadi pia haipo kwao liadami tawafuri shuruti sahiha liljihad kwa kutokamilika masharti sahihi ya jihadi fi hadhihi aljamaat katika vikundi hivi jihadi na masharti yake jihadi ina masharti yake mengi tu kwa hawezi wakajiita kwamba wao oh, ni salafia jihadia wakajiita hivyo wala hawana masharti ya jihadi wala hawana huo usalafia qala wa inna li'ibrata bil haqa'iq la bilalfadhi alfadhi mazingatio yapo katika uhakika na maana si matamko na majina majina hayasaidii kitu na maneno tu hayasaidii ni madai yasiyo na msingi ni madai yasiyo na vitendo وإن العبرة بالحقائق هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمسميات لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم kwa lazima kuzinduka kwa huu mchanganyo wa tadhlil almaujud na hii tadhlil kupoteza watu kulikopo katika uwanja wa Kiislamu sasa hivi asahatu alislamia da'wiya umechafuliwa uwanja wa kidawa umechafuliwa na hawa hizi jamaat hizbiya almuasira ndio wanaochafua hii dawa ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه ni lazima e, kutekeleza kuusafisha uislamu ni lazima kuusafisha uislamu na vitu ambavyo vimeambatishwa vime navyo katika vitu ambavyo havimo katika uislamu ويجب العمل على تصفية الإسلام للذيما كوسفش الإسلام مما ألصق به نبيتو بمي بميامباتشو ناو مما ليس منه كتك فيتو أمبابي هذيمو كتك الإسلام وتربية النشء المسلم على الإسلام الحق المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wifqa salafiha wifqa fahmi salafi lumma umma vijana waislamu kwa uislamu wa haki uliochukuliwa kutokana na chemchemu iliyo safi ambayo ni kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kuwafiki ufahamu wa watu wema umati huu wadhaudu an hadha الدين na kuitetea dini hii wa idharuhu bilmadhhari llaiqi bihi na kuidhihirisha dini hii kwa madhhar kwa sura inayofanana nao unapochafuliwa inapochafuliwa dawa salafia ndio uislamu unachafuliwa ndio uislamu sahihi unavyochafuliwa inapochafuliwa dawa salafia ndio uislamu sahihi unavyochafuliwa sababu dawa salafia inalingania kwenye uislamu sahihi uislamu wa kurudi kwenye kitabu cha Allah na hadithi za mtume sa sallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita kwa inapochafuliwa dawa ndivyo unavyochafuliwa uislamu huu sahihi ولقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها Allah ameuneemesha umati huu umma wa mtume wake Muhammad SAW sallam kwa kuikamilisha dini yake wa itmami ni'matihi alaiha na kukamilisha neema zake kwa ummati huu wa ridhahu anha bilislami alladhi la yaqbalu dinan siwahu na kuridhia kwake e, uislamu ambao Allah haikubali dini nyingine isipokuwa uislamu huu قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekamilisha kwenu neema zangu na nimeridhia kwenu uislamu kuwa ndiyo dini ya haki وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي hii ndiyo njia yangu iliyonyooka fattabi'uhu ifuateni msifuate njia nyingi zikakufarikisheni na hii njia yake يقول ابن القيم رحمه الله وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد سبنجيه ينوفكشك وعظن موجا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد سبنجيه ينوفكشك وعظن ننجيه موجا حقنا نجيه نينجي نهيه ينجيه موجا aliyoisema Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lianna at-tariqa al-musila ila Allah wahid wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu ni njia ambayo ameitumilizia mitume wake wa anzala bihi kutubahu akateremshia vitabu vyake njia hii hii moja wala yasilu ilayhi ahadun illa min hadha tariq hakuna yoyote atakayefika kwa Allah isipokuwa kupitia njia hii wala yasulu ilayhi ahadun illa min hadha tariq hawezi yoyote kufika kwa Allah isipokuwa kwa kupitia njia hii walau ata nasu min kulli tariq hata watu wakija kwa njia zote hawezi kufika kwa Allah wastaftahu min kulli bab wakafungua kila mlango فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة njia zimefungwa na milango pia imefungwa kwao illa min hadha tariq alwahid isipokuwa kwa njia hii moja njia ya Allah fa innahu muttasilun billah musilun ilayhi njia hii imeshikamana kwa Allah na ni yenye kufikisha kwa Allah njia hii njia zote zimefungwa isipokuwa njia hii ya Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إليه على ما تؤمرش تنبختلفيانا kurudi kwake wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam pia kurudi kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam Allah ametuamrisha tunapokhtalifiana turudi kwake yeye na turudi kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam waraddu ila Allah waraddu ila kitabih waraddu ila rasulih huwa الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته kurudi kwa Allah ni kurudi kwenye kitabu chake Qur'ani na kurudi kwa mtume wake ni kurudi kwa mtume katika hali ya uhai wake na kurudi kwenye sunna zake baada ya kufa kwake sallallahu alayhi wasallam قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن تنازعتم فإن تنازعتم في شيء mkitofautiana katika jambo lolote farudduhu ila Allahi war rasul irudisheni kwa Allah na mtume in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mkiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho dhalika khairun هيلو ni bora وأحسن wa ahsanu ta'wila na ni zuri قال الشيخ السحيمي حفظه الله فكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط تعم فكلمة شيء في شيء نكرة في سياق الشرط إن الشرط لإن فإن تنازعتم في شيء shay'in ni nakira na imekuja baada ya kutanguliwa na sharti in taumu hadhihi nakira taumu jambo lolote mkitofautiana katika jambo lolote ndio shay'in nakira taumu taumu kulla ikhtilafi tadadi fi al-usuli wal furu' hiyo nakira inaenea kila ikhtilafu ya tadadi katika mambo ya usul katika masala ya usul na furu jambo lolote mnalotofautiana jambo lolote mtalifiana liwe la furu liwe la usul farudduhu ila llahi war ndio shay'in huna nakiratun fi siyaqi sharti sio mkitofautiana katika masala ya fiqhi peke yake au katika masala ya, ya tauhidi peke yake au katika masala ya nahwu la katika masala yoyote jambo lolote mkitofautiana فردوه إلى الله والرسول يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه لو isingepatikana katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake isingepatikana bayana ya hukumu ya jambo ambalo wametofautiana walam yakun kafian wala isingekuwa inatosha lam yaamur bidhaddi ilayhi Allah asingeamrisha kurudi kwake kama ingekuwa hakuna katika kitabu chake hiyo e, jambo ambalo litaleta suluhisho katika hiyo tanazo na hiyo tofauti idh min almumtani an ya'mura Allahu ta'ala بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ni katika jambo ambalo haliwezekani Allah kuamrisha kurudi wakati wa tofauti ikhtilaf kurudi kwenye jambo ambalo haipatikani kwake upambanuzi wa tofauti kama ingekuwa haipatikani upambanuzi huo asingesema arudini kwenye kitabu cha Allah na sunna zake wanielewa ingekuwa hakuna hakuna hiyo faslul niza hakuna hukumu katika kitabu chake na suna za mtume wake Allah asingesema rudini kwenye kitabu cha Allah au faruduu ila Allahi wa rasul asingesema hivyo lakini kuonesha kwamba eh, katika kitabu chake na suna za mtume wake ndipo ipo hiyo faslul niza hukmu ya kuleta eh, upambanuzi wa hukmu baina ya tofauti hizo mtakazotofautiana katika masala yoyote وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء bahati mbaya hawa hawataki hii faruduu ila Allahi rudisheni kwa Allah pia hawataki hawa mahizbi hawataki si ndio mahizbi na mubtadia wote hawataki hii faruduu ila Allah hawatekelezi wanasoma wanasoma aya hii lakini je wanaitekeleza kama mambo haya tunayotofautiana ya kimanhaji je wanarudisha kwa Allah tofauti zetu hizi hawataki hawarudishi kwa Allah wala kwa hadithi za mtume wa sallam si ndio eh kama wakirudisha kwa Allah kusingekuwa na ikhtilafu hii na tofauti hii kama ingekuwa wanarudisha kwa Allah hawa dalili ziko nyingi tu lakini hawataki kurudi kwa Allah hawataki kurudi kwa hadithi za mtume sa sallam hawataki tena allah ameweka sharti in kuntum tuminuna billahi walyaumi lakhir mkiwa nyinyi mwamwamini kweli allah na siku ya mwisho basi kubalini kurudisha ikhtilafu zenu kwenye kitabu cha allah na sunna za mtume saa sallam lakini hawataki قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi lasta minhum fi shay wewe usiwajali hakika jambo lao liko kwa Allah hao moja katika aya zinazokataza makundi makundi katika Uislamu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma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 jahannam na tutamtia katika jahannam wasaat masira jahannam ni mbaya marejeo yake يقول الشيخ فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين Allah amemkamia adhabu ya jahannam yule atakayefuata isiyokuwa njia ya waumini فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب وهي inafahamisha kwamba kufuata njia yao njia ya kina nani as-salaf as-salih kufuata njia yao katika kufahamu sheria ya Allah ni lazima wa mukhalafatuhu au wa mukhalafatahu dhalal na kukhalif njia yao ni dhalal ni upotevu fadalla على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال hii kauli ya Allah inafahamisha kwamba kufuata njia yao katika kufahamu sheria ya Allah ni lazima na kukhalifu njia yao ni upotevu الله سبحانه وتعالى هفا قسما ومن يشاقق الرسول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 يا واتو ني واتو وقرنياكي كيشا ونو وفواتيا هاو فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم ثم صلى الله عليه وسلم كفوات سنة ذاكي كفوات سنة ما خليفواك وانغفو ناكتهدريش هاو ما خليفواك فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي tamassaku biha shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu shikamaneni nazo tamassaku biha shikamaneni nazo zote sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waadhu alaiha binnawajid ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho wa iyakum wa muhdathati lumur tahadharini na mambo yenye kuzushwa فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونكيل اللي lenye بدعة نكيل بدعة na ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم كي kikundi كي kitakachosalimika na نموتو aliposema ma ana alaihi lyauma wa ashabi alipoulizwa ma hiya man hiya ya rasulallah ni kikuri gani kitakachosalimika na moto qala ma ana alaihi lyauma wa ashabi فدلت هذه النصوص وغيرها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين نصوص هذه za Qur'ani na hadithi na nyinginezo zimefahamisha ulazimikaji wa kufuata Qur'ani na Sunna na pia ulazimikaji wa kufuata njia ya waumini wa aula almu'minin alladhina yajibu ittiba'u sabilihim hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama qaulu ibn al-qayyim aula ya waumini ambao ni lazima kufuata njia yao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kama ilivyotangulia kauli ya Ibn al-Qayyim wa kullu min as-sahaba munibun ila Allah ta'ala kila mmoja katika masahaba ni mwenye kurejea kwa Allah mtukufu fayajibu ittiba'u sabilihi ni lazima kufuata njia yake wa aqwalihi na maneno yake wa i'tiqadatihi na itikadi zake min akbari sabilihi ni katika kubwa ya njia zake kufuata katika hayo min akbari sabili ويقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم fuateni msizushe mmeshatoshelezwa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum fuateni msizushe mmeshatoshelezwa ويقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع misingi ya itikadi kwetu ni kushikamana na manhaj waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi na kuwafuata na kuacha bid'a falwajibu ala kulli muslim huwa ittiba'ul kitabi والسنة بفهم السلف الصالح واجب وكل مسلم لكفوات قرآننا حديثي وفهم وويم hadithi قال ورغبة مني في المشاركة في الدروس التي تلقى في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بقسم النشاط فقد ألقيت والحمد لله عدة دروس تتعلق بالمنهج الصحيح منهج السلف الصالح asema Sheikh Suhaimi hafidhahullah na kwa kupenda kwangu kushiriki katika durusi ambazo zinatolewa katika kulliyati sharia bil jamiati al-islamia bil madinati an-nabawiyya kwa kismu ya nashat asema nimetoa darasa nyingi ambazo zinahusiana na manhaji hii sahihi manhaji ya wema waliopita anna salafiyata تعني اتباع dini alislam ala ma kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa man tabi'ahum ala minhaji sababu سبب unakusudia kufuata dini ya Uislamu vile walivyokuwa masahaba wa mtume wa Allah saa sallam na wenye kuwafuatia hao juu ya njia yao وقد رغب مني أن أتبع بعض الإخوة an atba هذه durus moja baadhi ya ikhwa wamependekesha kwangu nichapishe durusi hizi farajatuha wa adhaftu ilaiha baadhi al-idhafat al bil mawdu' nikazirejea durusi hizi na nikaongezea baadhi ya nyongeza zinazohusiana na maudhui hii wa raaitu min almunasib tasmiyatuha kun salafiyan ala aljada asema wa hadhi tasmiya ma'khudhatun mimma dhakarahu Sheikh al-Fadil الدكتور بكر أبو زيد في كتابه القيم حلية طالب العلم صفحة ثمانية حيث قال أثناء كلامه على آداب طالب العلم في نفسه قال كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالالتزام أو بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في, في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر وننهيلي ينهيلي من يتكوى كتك إبراهي يا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتك كتاب جاك القيم حلية طالب العلم كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وقد تضمنت الأمور التالية بسلايم كسانيا مابو يفواتال المقصود بالسنة المسميات الشرعية مدينة كشرية اهل السنة والجماعة المقصود بالسلف وجوب إظهار مذهب السلف ولزمة ولزمة قذيرش مذهبه هي سلف جواز الانتساب إلى السلف وجوز كجنسبش كجو سلف والتلقب بالسلفية كجيت سلفية منهج السلف في العقيدة أهم مميزات المنهج السلفي صفة مهمة زمن هجيه كسلف منهج أهل البدع والأهواء في رسالة هي منهج ننجية زوات وبدع طريق الخلاص هو بالاتباع وترك الابتداع جيه كجنسوها ni kufuata na kuacha uzushi ahamu alamati ahli zaidi pia risala inakusanya alama muhimu za watu waliopotoka baadhi alqawaid fi almanhaj salafi baadhi ya misingi katika manhaji hii ya kisalaf qaida fi al-amri bil ma'ruf wan nahy qaida fi al-ibadat qaida fi anna madara ad-din 'ala al-'ilmi an-nafi' wal salih قاعدة درء المفاسد مفاسد مقدم على جلب المصالح هي إيمو كتكرسله قاعدة أن الأحكام الوصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين مسنجي وقبا حكم هزيزك أصولنا فروع هذه كمليك إسبقوك من بمويلي وهما وجود الشروط وانتفاء الموانع كفتكنا مشتي نكو كانوشيك فيزويزي الثاني عشر موقف السلف من المبتدعة الحذر والتحذير مسمام وسلف وها مبتدعة أبودي تهذاري نقو تهذاريش إسلام نها مبتدعة الرد على المخالف الثالث عشر الرد على المخالف الرابع عشر الأبواب التي يجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام ملانغو أمباو إنجوزو katika milango hiyo ghiba kusengenya na kujeruhi kwa maulama wa Islam wa Uislamu الخامسة عشر شروط جواز غيبة المبتدئ مشرط يكفى kumsengenya mzushi السادس عشر عقوبة manwali manwala almubtadi'a adhabu ya wale ya mwenye kuwanusuru wale wazushi adhabu ya wenye kuwanusuru wazushi أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا والمسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع بما كتبت وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفقير إلى عفو ربه عبد السلام بن سالم السحيمي المدينة النبوية هي لكواني مقدمة وهو الشيخ مؤلف هذه الرسالة الشيخ عبد السلام بن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله أفواتية جيو مقصود يا رسالة هي مفيدة كن سلفيا على الجادة جعلنا الله وإياكم من السلفيين على الجادة والله أعلم